Bicicloi en Nederlando. En Nederlando estas pli da bicicloi ol en lojantoi. Kaj la Nederlandanoi bicicle veturas pli ol dec quin miliardo da kilometroi en jaro. Tio ancau bonege funkcias, char cio estas agordita por biciclado. La Nederlanda vorto por biciclo estas fiets. Tio estas la unua vorto, chiun ciu visitanto de Nederlando rapide lernas. Bicicloi estas essenzagioi por Nederlando, kiel la gauda fromaggio au tulipoi. La pli ol dexep milionoi da enlogiantoi havas entute dudec tri milionoin da bicicloi, do unu como tri por persono, de la bebo gis la caduculo. Biciclado tie estas amusa afero. Tio havas multa in causoin. La lando estas ebenega, nur la vento genas. Sed pli gravas, existas bona infrastructuro por biciclado, cae tiu infrastructuro estas taure pli fortigata. La registaro cae la municipoi, pro la climata shangio, plene vetas pri la biciclo la registaro nur antau nelonge promessis el spesi cent milionoin da euroi por novai biciclai voioi cae por parcumeioi por bicicloi. Ien quin exemploi, el kiwi eblus lerni ion por sia propra lando. Biciclai voioi. Circao tridecep mil kilometroi da biciclai voioi existas en la lando. Cai tiui voioi ne estas nur simplai flancai tracetoi recte apud rapidege preterveturantai automobiloi. La tendenzo en grand urboi estas largiai biciclai stratoi. Oni rigore declaras stratoin al biciclai voioi cae marcas ilim per shildoi pril rugg colorai. Tie automobiloi estas ancora nur castoi. Automobilistoi devas conduti l'autio. Por ili validas la maximuma rapidezzo de 30 km en horo, ca ili raitas avanzi nur tre sin garde. Rapicio seoi. En la forte loggiatai centroi existas rapid stratoi, dos pezzo de autojoseoi, set tie nur por bicicloi, sen genai traficlumoi cae strat crucigioi. Automobiloi cae motorcicloi ne raitas tie veturi. La rapicio seoi estas perfecte taugai por comutantoi. La rapidvoia reto estos gis la jaro 2030 signife privastigata pro la fortega crescado de la nombro de electrai bicicloi, la bicicloi pli cae pli farigias la alternativo alla automobilo, anca por pli grandai distanzoi alla laboreio. Parcumeioi. Cie en la urbo centroi, ce universitatoi cae ce stati domoi, existas grandai parcumai domoi, au celoi por bicicloi, en Amsterdamo el servigintai pram shipoi estis ali construitai al sur aquae garagioi. En Utrecht, novega por bicicla parcum domo ofertas ce la stazidomo locoin por dectu mil quincent bicicloi sur tri etagioi. Gi estas la plei granda por bicicla garagio en la mondo. Biciclantoi estas guidatai per modernega elektronika gvid sistemo al liberai locoi. Biciclai garagioi, cestaci estas ofte gardatai, ili restas malfermai tut diurne, cae plei bone, la unuae dudek kvar horoi estas sen pagai. Lupreneblai bicicloi, existas prescau sen interrompa ligo inter traina trafico cae biciclo. Por ciui, ciui post traina veturado, ne desiras attendi pri autobuso, au ciui ne volas piediri, existas la bonega invento de public traficae bicicloi. Ce ciu staci domo, ce grandai stazioi de autobusoi, au de subterra fervoio, caece parcumeioi por comutantoi, tiui bicicloi estas lupreneblai, cun plen pumpitai pneuoi, cae tio costas 3,85 euroin por tago. Verda ondo. Por eviti trafic stopigioin, ce trafic lumoi, calcae trafic lumoi shaltigas en la grand urboi dum cefai trafic horoi, consequence al verda por biciclantoi. Tio validas precipe por la grandai stratoi. Existas trafic lumoi, ciui ce minazzo de stopigio, de bicicloi, ricevas signalon, cae saltas pli frue al verda. Multai trafic lumoi por biciclantoi ancau montras ancorau la attendo tempon gis la verda lumo tio detenu mal pacienzuloin urgegi tra rugia faso. Set tio estas giuste ce Amsterdamanoi, ciui estas fifamai ciel kamikazai biciclantoi, vana clopodo.